Որպես խմբագիր աշխատել է մի շարք ամսագրերում եւ թերթերում։ Հայաստանյան մամուլում տպագրվում է 1968 թվականից։ Հեղինակ է բազմաթիվ գրականագիտական, կինոգիտական, հրապարակախոսական հոդվածների։ 11 գրքի հեղինակ է։ Ստեղծագործությունները թարգմանվել եւ տպագրվել են մի շարք լեզուներով, քանիցս արժանացել է գրական մրցանակների։ Ալիսովանիսյանը Հայաստանի գրողների միության արձակի բաժնի վարիչն է։ Սրանք հանրագիտարանային տեղեկություններ են ժամանակակից հեղինակներից Ալի Սովանեսյանի մասին, որոնցով համացանցը կարող է շատ արագ պատասխանել ցանկացած օկտատերի որոնման բայց ժամանակակից հեղինակի պարագայում շահեկան է, երբ կարողանում ես հանդիպել նրան, զրույցի առիթ ստեղծել, թեկուս կարճ շփվել նրա հետ, վիճել, բանավիճել ու հրաժեշտ տալ խաղաղ հագեցած դրամատրությամբ։ Ալիսովանիսյանի ես հանդիպեցի Երևանում Հայաստանի գրողների միությունում։ Նա առաջին անգամ է հյուրընկալվում բացվող ծրարների տաղավարում, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Իսկ ծրարը կբացի ինքը հեղինակը։ Բարև ձեզ Տիկին Ալիս։ Բարև ձեզ։ Արցակի բաժին ինչ է ենթադրում, ինչ է կազմակերպում, ինչ ծրագրեր է իրականացվում Արցակի բաժնում։ Ես արդեն 10 տարուց ավել է, որ Արցակի բաժնի վարիչն եմ։ Առաջներում շնորհանդեսներ անպայման կազմակերպում էինք, հենց որ նոր դիրքեր լույս տեսնում, անպայման անդրադառնում էինք Ծննդյան օրերն ենք նշում ժամանակակից հայ գրողների, հետո ուրիշ միջոցառումների անմենք, բայց այս կորոնայի եւ պատերազմի ժամանակներում ընդհատվեց, ելի ինչ որ բաներ արեցինք, օրինակ անցյալ տարի 21 թվականին ես կազմակերպեցի Երկիր Նայիրի, Չարենցի Երկիր Նայիրի 100-ամյակը ընդ որում Չարենցը դա գրել է 24 տարեկան հասակում այդ հանճարեղ վեպը նա գրել է 24 տարեկան հասակում եւ Ինչպես գիտենք, Շուշիի դեպքերը, որտեղ թարմ էին այն ժամանակ, հիմա է դեռ շատ թարմ են, կարծես թե պատմականորեն համընկնում են Կարսի անկման հետ եւ 100 տարի ուղիղ 100 տարի հետո կրկնվում են այդ դեպքերը եւ 100 տարի անցել է այն ժամանակներից, երբ Չարենցը իր այդ ամբողջ մաղձը, այդ ամբողջ վիշտը, ցավը, ուղեղային մորմոքը արտահայտեց այդ հանճարեղ վեպում, որը իմ կարծիքով հիմք դրեց մեր հայ արցակին ժամանակակից։ Հիմա անթալոգիա ենք կազմում ժամանակակից արցակին։ Վերջերս Կավկաձորում հանդիպեցինք երիտասարդ ստեղծագործողների հետ Շատ լավ անուններ հայտնաբերեցինք, ինձ համար էր դա նորություններ։ Սեմինարների պես անցան այդ հանդիպումները։ Իրեն կարդում էին իրենց ստեղծագործությունները, մեր մեկնաբանություններն էին լսում շատ համեստորեն, շատ ոչ մեծամիտ ձևով։ <laughs> Եվ դա շատ գովելի է, որտեղ մենք արդեն սովորել ենք, որ ժամանակակից հայ երիտասարդները ամբարտավան են։ Մի բան են գրում, արդեն ամբողջ աշխարհով մեկ ուզում են թմկահարել, բայց սա այդ դեպքը չէր եւ շատ ուրախ զգալի էր այդ երևույթը Մենք էլ կարդացինք մեր գործերը, իրենք շատ ուշադրությամբ լսեցին։ Սերունդների համերաշխություն։ Այո, այդ խզումը չպետք է լինի սերունդների միջև։ Սորաբար հակառակն է լինում, նորանուններին շատ դժվար են ընդունում։ Նորաններին հակառակը հիմա շատ հեշտ են ընդունում, մեր ցավը հենց դա է։ Ում ուզում են ընդունում են եւ այս ձևով որոշ կարկառուն դեմքեր ունենք մենք Երևանում, որ այսպիսով խզում են առաջացնում։ Խզում չպետք է տեղի ունենա սերունդների միջև եւ դա հենց գրավականն է, որ իսկապես մեր հայ գրականությունը մի շարունակական է եղել։ Իհարկե եղել են ժամանակներ, որ շատ ծանր ժամանակներ են եղել։ Մեր ամբողջ հսկայածավալ պատմության ընթացքում եւ մեր ամբողջ հսկայածավալ գրականությունը շարունակական մի ընթացք է, թեև եղել են ընդհատումներ, մենք շատ լավ գիտենք, բայց դրանք հարկադիր ընդհատումներ են եղել, բայց շարունակվել են։ Հիմա այդ շարունակականությունը պետք է պահպանել։ Ճիշտ է, սերնդերի մեջ միշտ էլ լինում է այդ հակադիր, հեղափոխական են դրանք եւ այլն։ Դեռ մենք գիտենք, մեր հանճարեղ Չարենցի օրով էլ այդպիսի բաների ականատես եղանք եւ դա Չարենցն ինքն էլ շղթում էր հին գրականությունը, բայց հետո տեսանք տաղարանը ինչ ցնցող ազդեցություն ունեցավ։ Եվ վերջին շրջանի ստեղծագործությունները մի խոսքով այդ խզումը, եթե նույնիսկ տեղի է ունենում, պիտի ժամանակավոր լինի եւ իր ազդեցությունը չդնի իր դրոշ որոշումը չդնի մեր քաղաքացիության վրա։ Եվ այդ Զահկաձորյան հանդիպման ժամանակ ես հենց այդ մասին խոսեցի, որ այդ խզումը չպետք է լինի։ Նրանք պետք է շատ լավ ծանոթ լինեն ավակ սերնդի քաղաքացիությանը, մենք էլ պետք է շատ լավ ծանոթ լինենք իրենց քաղաքացիությանը եւ հասկանանք, թե որ կետում ենք շարունակելու, որ կետում պիտի չշարունակենք։ Մի խոսքով մեր քաղաքացիությունը պիտի զտենք այսպիսով։ Իսկ որ ասում եք ցաղկաձորում երիտասարդական հավաք եղել, հանդիպում, մրցանակաբաշխությունը երբեմն երբեմն տեղի ունելն ու սրան մասնակիցանում եք Արցախի ստեղծագործողների։ Այո, այդ հանդիպումները ամեն տարի տեղի են ունենում եւ Արցախից գալիս են ստեղծագործողներ, օրինակ այս վերջին հանդիպմանը ներկա էր նաեւ Սոնա Համբարձումը, ձեր ստեղծագործողներից մեկը, շատ հաճելի հանդիպումներ ունեցանք։ Իհարկե, հայտարարություն լինում է ով գալիս է, գալիս է։ Տիկին Ալիս, մեր շատ-շատ հեղինակներ, հատկապես արձակ գրականության էջեր, չեն կորցնում իրենց արդիականությունը, եթե նույնիսկ դա գրվել է 10 դար առաջ, 15 դար առաջ, 5 դար առաջ։ Դրա համար էլ դրանք դասական ստեղծագործություններ են կոչվում այսինքն նրանք բոլոր ժամանակների համար են։ Այսպես էլ Ռաֆին, որի մասին ես գրել եմ Ռաֆը ոտնահետքերովը, դա ինձ համար երևի կյանքի խնդիր էր։ Ես չգիտեմ ինչպես եկավ այդ միտքը, որ ես ժամանակակից գրող լինելով պետք է Ռաֆուն ուսումնասիրեմ այնպես, որ նրա մասին աշխատություն գրեմ, բայց Փարք Աստծո շատ լավ ընդունվեց։ Դա 15 թվականին էր Ռաֆու ծննդյան 180-ամյակի արթիվ Սալմաստահայերի Լոս Անջելեսում միություն բնակվող այդ մարդկանց միություն կա Սամաստահայերի ժառանգություն միություն է գոչվում։ Նրանց միջոցով տպագրվեց այդ գիրքը եւ տպագրվեց այնպես, ինչպես ես էի ուզում, ճիշտն ասած։ Ամեն ինչ իմ ուզածի պես եղավ եւ հիմա արդեն նաեւ անգլերեն է թարգմանվել այդ գիրքը հենց դասականը դա է Ռաֆին ես իմ այս գրքում գրել եմ որ Ռաֆին 13-րդ դարի Մովսես Խորենացին էր որովհետև մի ասպարեզ չկա որ նա իր կարճ կյանքի ընթացքում չի հանդրադարձել եւ այնքան խորը չի ուսումնասիրել վերլուծել եւ բացի դրանից նաեւ գեղարվեստական ձևի է վերածել գեղարվեստականության է վերածել այդ ամենը դա Ռաֆին էր եւ սա արդեն մեր բոլոր օրերի համար է հենց երևի դա էր առիթը որ ես անդրադառնամ Ռաֆոն եւ այդքան խորապես ուսումնասիրեմ նրան։ Ես նկատի ունեմ ազգային հայրենասիրական խնդիրներում։ Մենք նահանջ չունենք, ընդհակառակ ավելի է խորանում մեր հայրենիքը պաշտպանելու, մեր հայրենազրկման, հայրենասիրական գրականության այս թեմատիկ ընկալումը։ Այ օրինակ Ծաղկաձորում մի տղակար Լևոն Սահակյանը, որը մասնակցել էր 44-օրյա պատերազմին, վերադարձել էր եւ գիրք էր գրել դրա մասին, դրա համար իրեն մրցանակ շնորհվեց եւ բոլորն էլ ովքեր մնում են Հայաստանում եւ ովքեր մնում են Արցախում, նրանք այն ընտրյալներն են, ովքեր վստահաբար նվիրյալներ են, սիրում են իրենց հայրենիքը եւ ուզում են անպայման մի բան անել մեզ համար ռաֆ ու գործերով սերունդներ են դաստիարակվել։ Նրանք գեղագիտական դաստիարակություն են ստացել, հայրենասիրական, մշակութային, այն մեր ներկայիս գրողները, գրողների ստեղծագործությունները կարող են սերունդներ դաստիարակել։ Ինչ է կարծում, որ հեղինակի գործերը կարող են այսպես ներազդել ժամանակակից երիտասարդների, աշակերտների վրա, հոգեբանության վրա։ Ունենք այդպիսի հեղինակներ, որ կարող են իսկապես ազդել ունեն այդ ազդակները, այդ լծակները։ Իհարկե, ունենք, ունենք շատ լավ արցակագիրներ։ Ես միայն արցակի մասին։ Անշուշտ ես էլ եմ արցակի մասին։ Բայց բացի դրանից, եւ մեր պոեզիան, եւ մեր դրամատուրգիան, եւ արցակը, բոլորը, բոլորը մենք բարձրարժեք գրականություն ունենք։ Ցավոք սրտի դա չի կարդացվում, որովհետեւ հիմա չընթերցասիրության տարաշրջանը երևի դա ամբողջ աշխարհին է հատուկ եւ մեզ էլ բնականաբար անպայման հասնում են այդ շուր խոշոտները եւ ցավոք սրտի երիտասարդ սերունդը չի կարդում ավակ սերնդին, իսկ ավակ սերնդի մեջ մենք ունենք հոյակապ գրականություն, որը երևի թե ժամանակի ընթացքում կարժևորվի, որովհետև ասում են, չէ՞ տաշած քարը գետն ինչի մնում, անպայման դրանք կուսումնասիրվեն եւ կասեն, «Վայ, ես ինչ գրականություն ենք ունեցել մենք ժամանակին, ես ինչ հրաշք է, ոնց են այս մարդիկ տեսել»։ Օրինակ Ռաֆին իր ժամանակին գնահատվում էր թեև ինքը շատ ծանրագույն կյանքով էր ապրում, բայց օր ու գիշեր աշխատում էր այդ մարդը, օր ու գիշեր գրիչը ձերքից ցած չէր դնում։ Եվ հիմա էլ կան այդ գրողները, կան այն ստեղծագործողները, օրինակ մեր Հովիկ Վարդումյանը, որ շատ լավ գործեր է գրել, հենց շատ հայրենասիրական, կանթեղ 1, կանթեղ 2 վերադարձ։ Ինքն էլ պատերազմի մասնակից է եւ հրամանատար է եղել, առաջին Արցախյան պատերազմի մասնակից է։ Եվ մենք կին գրողներ ունենք, ելի շատ լավ հրաշալի գրողներն են։ Մի ժամանակ կար ասում էին, որ հիմա կին գրողներ ավելի լավ են գրում, քան տղա մարդիկ, ես իհարկե չեմ կարող հստակ ասել, բայց շատ լավ գրականություն ունենք, որին պետք է անպայման ծանոթանան ոչ միայն երիտասարդ սերունդը, ավակ սերունդն էլ չգիտի։ Մեզ ուսուցիչները հravirում դպրոցներ, իրենք չգիտեն ժամանակակից գրականությունը ինչ է։ Գրական թերթը չեն վերցնում, չեն կարդում։ Մայրենի լեզվի գրականության ուսուցչուհիները գոնե թող գրական թերթը վերցնեն, տեսնեն այնտեղ ինչ որ ընթացք կա, հանդես են գալիս։ ԵՀԿ-ն կարող են հետևել այդ ընթացքին, բայց դա էլ չեն անում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ալիս ձեր ժամանակից կտրելու եւ պատրաստ եմ միշտ։ Մենք ձեզ հետ ենք միշտ եւ միշտ։ Ամեն օր, ամեն առավոտ ու իրիկուն ձեզ հետ ենք եւ միշտ ձեզ հետ ենք լինելու։ Շնորհակալ եմ։ բացվող ծրարներն է եթերում։ Բարեկամներ, ինչպես եւ խոստացել էինք հաղորդման սկզբում, օրվա ծրարը կբացի մեր զրուցակիցը Ալի Սովանիսյանը։ Ծրարում չեմ ուզում հեքիաթն է։ Քերի Հովանեսը աշխատանքից տուն վերադառնալիս մի ձայն լսեց։ Ձայնը բողոքում վճճում էր. «Չեմ ուզում, չեմ ուզում»։ Քեռի Հովանեսն այդ շուրջն ու տեսավ, որ ծանոթ ընկուզենու տակ նստել է մեկը ու ձայնը գլուխը գցել. «Չեմ ուզում»։ «Մի լացիր, պստիկս, օգնեմ քեզ»։ «Չեմ ուզում» եղավ պատասխանը։ Քերի Հովանեսը նստեց նրա կողքին, ուղակի գետնին, բարձրեց։ «Դե ասա տեսնեմ, անունդ ի՞նչ է»։ «Չեմ ուզում», կարճ ու կտրուկ պատասխանեց նա։ «Անունդ իհարկե բանի նման չի», ասաց Քերի Հովանեսը, «բայց գուցե ասես, թե ինչու օգնեմ քեզ»։ Չեմ ուզում, պատասխանեց նա։ Գլուխ կոնձի տամ եւ կաներ էլ այդ բանը, եթե չլիներ նրա քթից դուրս եկած ֆշշոցը։ Չեմ ուզում։ Ֆոկուս անեմ, Քերի Հովանեսը դեռ գրպանից չէր հանել կոպեկանոցը, երբ նա ուղակի կատաղեց. Չեմ ուզում։ Քերի Հովանեսը իհարկե վախկոտ չէր, բայց այս ձայնի վրա մի քիչ ետ քաշվեց։ Լսիր, կարող է դու այս ծառից ես ընկել, հարցրեց Քերի Հովանեսը։ Արի քեզ բարձրացնեմ, դնեմ ծառին։ Չեմ ուզում այս անգամ աղաչեց, չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Դե լավ, ես գնամ ասաց Քերի Հովանեսն ու մի քանի քայլ արեց դեպի ավտոբուսի կանգառը, բայց հետևից լսեց Չմոզումի վախեցած ձայնը. «Չեմ ուզում, չեմ ուզում»։ Դե լավ, իդ դարձավ Քերի Հովանեսը ճարը կտրած։ «Արի քեզ մեր տուն տանեմ»։ «Չեմ ուզում», հայտարարեց նա առարկություն չվերցնող ձայնով։ «Դե լավ, գնացի», բարկացավ Քերի Հովանեսն ու պայուսակը գետնից վերցնելով գնաց իր ճանապարհով։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում, ոտները գետիներ խփում չեմ ուզումը, չեմ ուզում։ Քերի Հովանեսը ետ դարձավ, բացեց պայուսակն ու թեև չեմ ուզումը կծոտում էր նրա ձեռքերը։ Բռնեց պայուսակի մեջ գցեց նրան, ամբողջ ճանապարհին լսվում էին չեմ ուզումի անտանելի զղրտոցները։ Մետրոյին բոլորը գլուխները թափ տալով նայում էին Քերի Հովանեսին։ Ոստիկանը քիչ մնաց Քերի Հովանեսին ձերբակալել պայուսակի մեջ երեխա խցկելու համար բայց նրա պայուսակի մեջ երեխայի նման որևէ բան չտեսնելով բաց թողեց։ Գերովանեսը շատ անհարմար էր զգում, բայց ի՞նչ աներ։ Ոչ էր կարող այս ցուրտ զմռանը մութ գիշերով դրսում թողնել չեմ ուզում ին։ Ձայնդ կտրի շշուկով փորձեց սաստել նրան, բայց պատասխանն արդեն պատրաստ էր, չեմ ուզում։ Վերջապես Քերի Հովանեսն իր պայուսակի հետ մեկտեղ տուն հասավ։ Ուրա, հայրիկը եկավ, հայրիկը եկավ, իրար անցան երեխաները։ Վեր երկու տուր տանեմ հայրիկ։ Չեմ ուզում եղավ պատասխանը։ Վերցրու հողաթափերը, հայրիկ, հագիր, ասաց մյուսը։ Վերց նրա մոտ դրեց հողաթափերը։ Չեմ ուզում եղավ պատասխանը։ Ինչու չես ուզում, ասաց երեխաներից մեկը, կարծելով թե հայրիկը մի քիչ խմել է։ Հայրիկն անցավ հյուրասենյակ եւ ուղիղ գորգի վրա թափ տվեց պայուսակը։ Մուրճերի, ակցանի, փայտի կտոր տանկի մեջ գզգզված նստել էր չեմ ուզումը։ Ահա ասաց հայրիկը, խաղացեք սրա հետ։ Չեմ ուզում, հոխորտաց նա ու վախեցած սկսեց շուրջը նայել։ Արի խաղանք, ասացին երեխաները, բայց ինչ եք կարծում։ Նա կարող էր բացի չեմ ուզումից մի ուրիշ խելքը գլխին բան ասել։ Ոչ։ Երեխաները մի քիչ տխրեցին, բայց ինչ անեին։ Շուտով պատրաստ էր սեղանը։ Բոլորը նստեցին սեղանի մոտ ու էլ չէին համարցակվում մի բան ասել, որպեսզի չլսեն ծանոթ պատասխանը։ Այս տանը երբեք ընթրիկն այսքան անաղմուկ ու ձանձրալի չէր անցել։ Հանկարծ չեմ ուզումը սուսուփուս մագլցեց իր համար դրված աթոռի վրա ու սկսեց ուտել իր ափսեի մեջ լցված ապուրը։ Երեխաներն ու Քերի Հովանեսը շատ ուրախացան, բայց այն չէին հանում։ Հետո սկսեցին հավաքել սեղանը ու շատ զարմացան, երբ չեմ ուզումը նրանցից առաջ ընկնելով դատարկ ափսեները շարեց իրար վրա, տարավ խոհանոց։ Առանց ջարդելու Դե հիմա անցեք քնելու ասաց Քերիովանես, երբ արդեն լվացել էր ափսեները, պատմել էին մեկական հեքիաթ ու երգել իրենց ամենասիրած երգը։ Բայց այստեղ Չեմուզումը սկսեց երգել իր սիրած երգը, որն արդեն լսել եք։ Չեմուզու։ Շուտով դա դարձավ ճվճվոց, իսկ հետո ստիպված եղան ցուրտ գիշերով բացել պատուհանները, որ չխլանան նրա ձայնից։ Այստեղ երեխաներից մեկը հիշեց, որ նման դեպքերում իրենց հարևանուհին ու ամուսինը հերթով օրորում են իրենց փոքրիկ երեխային, մինչև կտրում է ձայնը։ Բռնեցին ծակուցուկ փախչող չեմուզումին, մի կերպ խցկեցին տիկնիկի օրորոցի մեջ, ու որքան ուժ ունեին հերթով օրորեցին այնքան, մինչև կտրվեցին չեմուզումի ձայնի վերջին հնչյունները։ Վերջապես խաղաղված ու լավ հոգնած քնեցին։ Արավոտյան արթնանալով երեխաները տեսան, որ Չեմուզումն արթնացել է Սուսուփուս նստել օրորոցի մեջ խաղում էր տիկնիկի չխչխկանների հետ։ Երեխաները ճանապարհեցին հայրիկին, համբուրելով նրա այտերը, խոստացան խելոք մնալ, հագնվեցին, լվացվեցին, լվացին ատամները, լիցքային վարժություններ կատարեցին։ Իջեմուզուն անդադ վազվզում էր նրան շուրջն ու կրկնում նրան շարժումները։ Երբ բոլորով իհարկե չեմ ուզում նել իրենց հետ, արդեն կերել էին կարակով ու ջեմով հացի երկու ական շերտ, խմել էին կաթը, հավաքեցին սեղանը, Չեմ ուզում նել նրանց հետ։ Լվացին բաժակները ու հյուրասենյակի հատակն էլ ավրելուց հետո սկսեցին զիլինա խաղալ։ Նրանք աշխատում էին ոչինչ չհարցնել չեմ ուզումից, բայց ուրախ էին, որ իրենց էլ շուրջ բարի է մտել։ Երեխաներն արդեն հոգնել էին Փարիզ, իսկ չեմ ուզումը դեռ ուրախ մտածում էր ու դոփում ոտքերով։ Երեխաներից մեկը զգուշորեն հարցրեց. «Չես ուզում մի քիչ հանգստանալ»։ «Չեմ ուզում», հնչեց զվարթ պատասխանը, բայց վերջապես հոգնեց քիթը կախեց, նստեց հատակին։ Հա, ասաց երեխաներից մեկը, չլինի ուզում ես հեռանալ մեզանից։ Չեմ ուզում, ժպտաց չեմ ուզում, նսահետ բազմոցի տակ։ ավարտվեց բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա մայիսի 11-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցն արձակագիր հրապարակախոս Հայաստանի գրողների միության արձակի բաժնիվարիչ Ալի Սովանիսյանն էր։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք